Arbaroi bufras temperaturoin. La arbaroi en Europa bufras temperaturoin je circa du gradoi Celsiuso. Cion tio signifas por la bestoi cae plantoi, ciui tie vivas. En la Europai arbaroi, en proximezzo alla grundo, dum somero estas average je du como unu gradoi pli malvarme, ol en sen arbara circa Dum vintro ali flanque, estes je du gradoi pli varme. Tion raportas internazia esplorista te amo en faca magazino. La uili, la estas grava por la compreno de multai biologiai cae ecologiai procesoi sub la foliara tegmento, cae por povi pli bone pri taxi Shanjoin, lige cun la shangijanta climato. La climata shanjo profunde efficas pri la diversezzo de spezioi sur la tero, cae pri ecosistema i procesoi, scribas la teamo de la belga universitato Leuven. La ecologia esplorado pri la eblae shangioi tamen basigas plei grand parte, laus pace, sur suffice maldetalae climatai datumoi, el cradoi de proximume unu quadrata kilometro au pli. La el calculitae valoroi devenas de meteologiae stazioi, kiwi mesuras la temperaturon en altezzo de proximume du metroi en laueble malferma cae ventezza terreno. Multae organismoi tamen vivas sub temperaturae condicioi, kiwi signife devias de tivi valoroi. Por multae plantoi, exemple, la microclimatae condicioi en proximezzo de la grundo estas pli decidae, ol en altezzo de du metroi. Precipe en arbaro la condicioi signife differenzas, char exemple la foliara tegmento, influas la intensetson de la radiado de suno. Por pli bone bildigi la reala condicioin, la esploristoi priuge analisis pli ol 1200 temposerioin de temperaturae mesuradoi e la iaroi 2000 gis 2012 en Europo. Tiuin datumoin ili combinis cun alt detalai satellitai bildoi pri la covrigio per arbaroi, cun indicoi pri topografio de la peisaggio, cae cun la e condicioi exter la arbaroi. La spazza detalezzo de iliai combinitai datumoi mesuris dudec quin metroin. La analiso montri signifain devioin inter la temperaturoi en arbaro cae en ferma circauajo, cae ancao montrigis en tio, che la temperaturoi en arbaro, dum printempo cae somero, situis sub la circauanta temperaturo, cae dum vintro cae autuno, ili situis super la circauanta temperaturo. Ambau mesur valoroi havas efficoin pri la humidezzo de la grundo, cae tiel ancau pri la temperaturo en proximezzo de la grundo. La spazza detalezzo de la datumoi de dudec quin metroi, laula esploristoi esta signifa pascio antauen. Por quelcae esplor demandoi tio tamen ancora ne esta suffice detalezza. Tiel por multai organismoi, multe pli malgrandae microclimatoi estas decidae. Quelcai insectoi, exemple, trovas en sun radiai maculoi au en arbo truoi taugain condicioin.